Բարև բարեկամներ, հանրայինի եթերում գործարար Արցախն է, իսկ հաղորդման հյուրը Դավիթ Ղազարյանը։ Երկար մտածեցի, թե ինչպես ներկայացնեմ այսօրվա գործարար հերոսին։ Շինարար թե գյուղատնտես։ Եվ քանի որ շինարարության բնակավարում Դավիթ Ղազարյանը երկար տարիների փորձ ունի, ուստի առաջինը կներկայացնեմ նրան որպես շինարար։ Արցախում Ղազարյանները ճանաչված գործարարներ են։ Գործարար կենքի գրեթե բոլոր ճյուղերը ծանոթ են նրանց։ Շինարարություն, խանութների ցանց, կահույքի արտադրամաս, ռեստորանային բիզնես, այսպես երկար կարելի է շարունակել։ Այո, Ղազարյանները տարիներ շարունակ աշխատել են, արարել, աշխատատեղեր բացել եւ մինչ այսօր էլ շարունակում են գործարար կյանքով ապրել։ Եվ բիզնեսի հանդեպ սերը նրանց փոխանցվում է ժառանգաբար։ Հայր ու որդի, պապ ու թոռ աշխատանքի հանդեպ նրանց անմնացորդ սերը շարունակական է։ Մեր հարցազրույցի հենց սկզբում, երբ փորձում էի Դավիթ Ղազարյանի մասին ավելին իմանալ, նա ժպտալով հարցրեց. «Իսկ դուք չեք ճանաչում Ղազարյաններին»։ Հաջողակ մարդուն հատուկ հատկանիշներ ունի գործարար Ղազարյանը։ Ինչպես բոլոր գործարար մարդիկ, Դավիթն էլ արթնանում է առավոտյան շուտ ու շտապում աշխատանքի։ Ուզում եմ ժամ առաջ, օր առաջ ավարտել կիսատ թողած գործերս, ասում է զրուցակիցս։ Նա նախշտապում է շինարական հարթակ իսկ հետո Լուսաձորում գտնվող Ընկուզենու այգի։ Միջին տարիքի գործարար է Դավիթ Ղազարյանը։ Երկար չկամեցավ պատմել միջև պատերազմը շինարարական գործունեության մասին։ Անթամենը նշեց, որ 2020 թվականին սկսել է 12 հարկանոց բնակելի շենքի կառուցումը, որը ցավոք ընդհատվեց պատերազմի պատճառով։ Հետո շինարարական աշխատանքները կրկին սկսվեցին 2021 թվականի մայիսին այս անգամ ավելի ակտիվ տեմպերով, քանի որ անհրաժեշտ է օր առաջ նոր բնակարանների բանալինները հանձնել հայրենակիցներին։ Ինչու երկար տարիների փորձ ունեցող շինարարը որոշեց զբաղվել նաև այգեգործությամբ։ Մեր զրույցի ընթացքում ինչ որտեղ բացահայտվեց նրա այս ցանկության պատճառը։ Ասկերանի շրջանի Լուսաձոր համայնքում գտնվող 14 հեկտար անմշակ տարածքը մի քանի անգամ է, այսպես ասած, գայթակղել ապագա այգեգործին։ Չվախենալով դժվարություններից, այն է, որ պիտի մեծ ջանասիրությամբ մաքրվի տարածքը, Դավիթ Ղազարյանը իր ուսերին վերցրեց այդ բեռը։ Իդեպ, չնայած ծանրաբեռնված գրաֆիկին, նա անձամբ է սիրում աշխատել այգում։ Միայն անհրաժեշտության դեպքում է հարևանությամբ գտնվող համայնքներից բանվորներ հրավիրում։ Բավականին երկար ու քրտնաջան աշխատանքից հետո ինձ վերջապես հաջողվեց տնկիներ տնկել այս տարի, ասում է գործարարը ու շարունակում. Սա առաջին փուլն է, որին պիտի հաջորդեն մյուս փուլերը։ Հիմա ավելի հաճախակի եմ լինում լուսաձորում ու հետևում ընթացքին։ Անհրաժեշտ է տնկիներին հատուկ խնամք տալ, ժպտալով ասում է Դավիթը։ Հուսով եմ, հետևողական աշխատանքս կտա իր ցանկալի արդյունքը իսկ արդյունքները տեսանելի կլինի միայն 5 տարուց հետո։ Հայաստանի Հանրապետության Եղեգնաձոր համայնքի ճանաչված գյուղատնտեսների հետ է աշխատում Դավիթ Ղազարյանը։ Հենց նրանցից էլ բերում է ընկուզենու տնկինները։ Բարև ձեզ, պարոն Ղազարյան, այսօր ձեզ հյուրընկալել է Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդաշարը։ Եվ որքանով ես տեղեկացա, ձեր բիզնես գործունեությունը բավականին հետաքրքիր կենսագրություն ունի, այսպես этап-этап կզրուցենք, բայց միջև այդ սկսենք ընկուզենու այգուց։ Բարև ձեզ առաջինը, ընկուզենի այգին 2018 թվին այդ տարածքը որոշեցի նայեցի, որոշեցի ընկուզենի այգի գցեմ։ Որ տարածք Լուսաձորի համայնքի տարածքա, նախ 14 հեկտար տարածքա, որից 10 հեկտարը արդեն մշակել են միջև հիմա շատ աշխատանքներ գնացվել են։ Դենա 20 թվին պիտի արդեն պատրաստեր ծառերը տնկեի կռվի խանգարեց։ Այո 44 օրա պատերազմը խանգարեց, դե այս մի տարին արդեն սա վերջացրի, կաթիլայինը գցեցի, կաթիլային համակարգ։ Եվ այգին Հիմա պատրաստ է։ Պատրաստ է, հա, տնկիները տնկացա։ հա։ Մնում է հետևենք, աշխատենք, մեծացնենք։ Պարոն Ղազարյան, ինչու որոշեցինք ընկուզենու արտադրությամբ զբաղվել։ Ճիշտ է, Արցախը հարուստ կախարդիչ բնություն ունի, բայց որպես այդպեսին դեռևս չկան զբաղվողներ։ Տարածքի պահով, ինքը տարածքը ծոյմա գերիցից բարձր է, այդ տարածքը ոնց մտածել եմ, հետաքրքրել եմ, մասնագետների հետ զրուցել եմ, անկուզին նա որ լավ նորմալ բեր կտա եւ բիզնեսի առումով նորմալ կբավարեն մեր ուզածները։ Տնկիները որտեղից ձեռք բերեց։ Տնկիները Երկնաձորից եմ։ Եկել, հա։ Ինչու։ Տարբեր տեղերից կա, այդ Երկնաձորին է, այդ մարդկանցն է, ես շփվել եմ այս մի քանի տարի հետները պայմանավորվել են, որ իրանց տեսել են, որ ավելի լավն է իմ կարծիքով։ Դա արդեն ցույց կտա 5-7 տարուց հետո։ 5-7 տարուց հետո։ <laughs> Ինչ եք ակնկալում։ Փաստորեն, ինչպես նշեցիք, դաշան պատերազմը իր հետքը թողեց նաև ձեր գործարար կյանքում, եւ սա առաջին տարին է, որ պիտի սկսեք։ Հալամ առաջի տարին է, որ տնկել եմ բերքը լինելու է հալամի 5 տարուց։ 5 տարուց է բերքը, այդ 5 տարին հալա մեզ դաժան աշխատանքներ ունենք։ Սպասվում։ Սպասվում, հա։ Ահա, իրացումը որտեղ եք նախատեսում իրացումը հալա տենց կոնկրետ չենք մտածել։ հա։ Տնակ էլի արդեն ցույց կա հիմիկվանից ուզում են դա դե այդ մարդիկ էլ ումից տնկիները առել են իրանք էլ են առաջարկել շուկայական գնով որ վեր կալեն հա։ իրանք իրանց բերքը գիտեն իրանց տեղերը ունեն իրացման տնանք դա ժամանակը արդեն կտենանք Պարոն Ղազարյան, Արցախյան արտադրանքը սովորաբար արտ երկրում պահանջված է։ Մտածել եք այդ մասին։ Մտածել եմ, բայց հալավոր կապեր չունեմ արտերկրի հետ։ Դե ժամանակ կգա արդեն, հալամ ընթացքում դա համար հալամ այդքան շատ բան չեմ արել, տնկիներ դեռնա, սա գա իր տեղերը, հետո կմտածենք։ Արդյունքներ ակնկալում։ Արդյունքը, հա, հա, հա, հա։ Նաև ուրիշ գործնեցամ եք զբաղվում։ Հա, ես ինքս շինարար եմ։ Ահա։ Շինարարությունով եմ զբաղված 20 թվականից օգոստոսին սկսել է մի հատ շենք, 12 հարկանով բնակելի շենք, բիզնես ծրագրով։ Դե պատերազմից հետո սա փոխվել է, հիմա ճիշտ է, սարկում ենք 21-ի մայիսից նորից գործունեության սկսել ենք։ Դե հենա սարկում ենք, բրցնենք, դրանք այդ ժողովրդին կբաժանեն արդեն մի մասը, մի մաս։ Այլեմ ծրագրերը տենակ ոնց է, էլի սարկում ենք։ Սարկում այո, շենք։ Կունոնյանցների 6 հասցեում։ Գազբանբնակարան շենքա 70 բնակարան ունի։ Պարոն Ղազարյան, պատերազմից հետո Արցախում կարծես թե գործարար կյանքը սկսել է ավելի երուն ընթացք ունենալ։ Դե մեր ժողովուրդը ուզում են սահմանան, աշխատում են, ուզում են բարելավել Ղարաբաղը։ Բարգավաճի ես եմ։ Սա բարի դարական, դարական դարամադրված են։ դարական, Դե աշխատում ենք։ Սաղ էլ հենա ժողովուրդն էլ են աշխատում, հենա բանվորուժը, սաղ շահագրգռված են աշխատեն, շատ աշխատեն, շուշուտ անեն սա։ Իսկ այգում բանվորները քանի աշխատողներ ունեն։ Այգում պաստայանի բաշխատող չունեմ այգին Ասկերանի շրջանից։ Բրիգադե կա, իրանց վարձակալում են, ժամանակ առ ժամանակ գալիս են անում, մեծ մասը ես եմ անում։ Որ իմ դե- ժամանակս, հա, ես անձամբ, իմ ժամանակս որ չի հերիքում, արդեն նորից մարդկանց վարձակալում եմ, գալիս եմ իրանք աշխատում։ Բացի բնակ կլիմայական պայմաններից, ինչպես դուք նշեցիք, Լուսաձորի հետ այլ կապեր ունեք, ասենք պապենական։ Չէ, չէ։ Հա, հանրապես չէ։ Ուղղակի ընտրել եմ, հա, նաև տարածքը հավանեցի եւ տենց էլ։ Իսկ գյուղատնտեսության ոլորտում սա առաջին փորձն է ձեր։ Ա, այո։ Ռիսկային եք մտել։ Դե, ինչ անենք, կյանքը տենց է։ Առաջիկա ծրագրերի մասին նաև խոսենք։ Ինչ ծրագրեր ունեք։ Դե այնա աշխատում ենք, եսի մեր շինարարությունում ենք աշխատում։ Պատերազմից հետո բանվորների մեծ մասը էս այդ որ սնարյադներ բան թխելա։ Դժած, ահա։ դե, Մենք էլ ենք բան ենք արել, սկսել աշխատելը այդ գործողություններով։ Ահա օգնելը որպեսզի սա վերականգնեն ժողովրդի հետ գան իրաց տներում մնան։ Դե հետագայում տենանք էլ էս մի հատ ծրագիրը բարձնենք, գանք մին 80%-ին հասնենք, հետո հետագա ծրագիրները կամած կամած կլինի։ Իսկ գյուղատնտեսության ոլորտում բացի ընկուզենոց եւս կա այլ ճյուղ, կուզենայիք, ասեք, խորանալ կամ այդ ճյուղին եւս անդրադառնալ։ Հալա չէ, հալա չէ։ Քանի որ բանը ես մի գործուսելա ծավալը մեծ է, չեմ հասցնի, բայց հետագայում կլինի էլի տենց։ Միգուցե հետագայում որ մոշակի անցնեմ, արդեն անցնեմ այդ մեծ գործերին, այդ կարգի գործերին։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք ձեզ մեր հրավերն ընդունելու համար, ձեր գործերին միայն ու միայն հաջողություն ենք մաղթում։ Ես եմ շնորհակալ մեր սաղ ժողովրդին, մեր արցախցիներին, հայ ազգին հաջողություն։ Ինչպեսի ապագա է տեսնում գործարարը այգեգործության բնագավառում։ Ինչ հաջողություններ կգրանցի։ Իմ այս հարցադրումներից հետո նա փոքրինչ լռեց եւ զուգահեռեց հայրենիքի ճակատագիրը այգու ճակատագրի հետ։ Ասել է թե եթե Աստված մի առածցե, այլևս չամփոթվի Արցախ աշխարը, անշուշտ այգին եւ կծաղկի եւ Արցախյան ընկույզը մեծ տեղ կգրավի շուկաներում։ Դավիթ Ղազարյանը համոզված է նաև, որ բիզնեսը դեռ զարգանալու եւ on-line value է հատկապես որ նա պատրաստվում է տարեցտարի ավելացնել տնկինները։ Գործարարը նաև համոզմունք հայտնեց, որ իր նոր բիզնեսը մոտ ապագայում ավելի զգալի ազդեցություն է ունենալու Արցախի եւ ինչու՞ չէ նաև համայնքի զարգացման գործում։ Այսպեսին էր գործարար Արցախն այսօր։ Հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։